Ka, Abidua, Guanadu, Puntu, Efe, Ere, Egin. Zure maila izanen da, intxigu. Esterarte, esterarte, esterarte. EH Kaseta gazten komunikazio proiektuak bazkidetza kampaina bat abiatu du. Hilabetean bost euro emanez, proiektu ideunkor bat sortzen lagun gaitzakezu. Gainera, inpoxetan deklaratuz, zure sakeratik euro bat eta irurgoita amak zentima baizik ez dituzu eman behar. Gazteak, gazteentzat eginiko edabidea lagundu nahi baduzu, izan zaitez EH Kazetaren bazkide. Informazio gehiagorentzat ehkazeta.eu EH eta sortziak eta berrogeita lau dira goizberrin euskal irratietan eta erran bezala aktualitatean dugun eh, gai bat aipatuko dugu euskal presoek eh, prozesuaren baitan egin eh, dituzten eskaerak aip agai, ogei presok jaso dute orain arteko egoera berean segituko dutela dioen gutuna edo itza, abokatuak elegiteak lantzen ari dira euskal preso politikoen kolektiboko kideak ekainarekin bukatutko dute Euskal Herriera ekartzeko eskaerak eh, aurkezten eta erramezala lehen ezeskoak edo beden lehen erantzunak ezeskoak eh, dira. Abokatu bat eh, gurekin dugu guizuntan Maritxu Paulus Basurko egunon. Ba Lehen ezeskoak nola ikusten dituzue eskaera oien, oier erantzun horiek? Ma, ba, pixka behiz esan behar da, bo, frantzese estatuan eh, diren eskual eh, preso politikoak ez dutela erantzunik jaso, eh, erantzun, idazkirik, hor, eh, ari gara ipatzen, beraz, espanol estatuan dauden presoen e, ba, erantzuna. Hau da, e, espanol estatuan, sei hilabetero behiz azertzen dute, ze uh, klasifikazio edo presoaren egoera, eta hori aztertzeko momentuan, ba, ogoi bat presoai, esan diete eh, ez zutela beraz aldaketarik egingo, ez, ez zituztela kartzelatik eh, aldatuko ba, ze balorazio, ba, azken finean eh, eskubide oso bat eh, den zerbaitukatua zaiela, eta ezin dugula ba, onartu, eh, esku, oinarrizko eskubide bat delako, presoak eskatzen duten bakarra da legeak beteak izatea, izan barne legeak, izan beraz e, ki dauden legeak ere, beraz ezin dugu onartu hain eskubide oinarrizko bat ez errespetatua izatea. Hala ere, hor, ezin dugu egen sorpresa denik, azken eh, be, urteetan eta be, amarkadetan izan duten eh, postura txikitzen e, baitute e, be, izan Espainia edo Frantziako epeitegiak edo bintzat erabakitzak erabakitzek hartze dituztenak. Hor, zuek zer, e, zer eskumen baduzue hortan, ze, e, be, zer ikurtso duzue horren horka? Nahi, sorpresa egia da ez, sorpresa bat, eta egia da, naiz eta espero dugu e, gauzak alatzea, baina nik da ezken nuen eh, eh, espero behar ba segidan eta horrelako baiezko bai erantzunak jasotzea. Ze, e, egiteko asmoa dugu, ba, junako joateko asmoa, asmoa daukagoa, eta errekurtsoak e, sartu, izan eh, beraz eh, espainol estatuan, izan eh, Frantses eh, estatuan, beraz hori orain prestatzen ibiriko gara eta orkesteko asmoarekin eh, albezain goiz eta behintzat eh, ba, iraila, iraila bitartean. Zer egan nahi du hor ondoko entzat, azkenean bestek eginduten duten eh, positibo gelitzen ziste, ala bide bat erakusten du azkenean? Eh, guk esaten duguna pentsate eh, frantses estatuarekiko da e, azken iru hilabete hauetan beraz eskaerak bideratua izan diren iru hilabete hauetan ez dugu izan beraz ez bai eskorik idatzirik ez, ez idatzirik baina hainbat mugimenduen artean izan dira beste mugimendu batzuk baina bi, bi preso edemanak izan dira mondo marzaneko kartzelara hau da azken finean Euskal Herritik urbilen dagoen kartzela ez banimada hori uh, erabaki politiko bat bezala, argi usten duena da posible dela nahi izan ezkero e, Euskal Presoak e, eh, urbil kartzelaratuak izaten eh, aldira, legea da, nola ez, legea da, eta posible da. Beraz, azkenean e, aurrera argumentuak ez dute e, inungo baliorik, eta nahi bat balin bada, eta hor nahi politiko bada, e argita garbi, zeren frantxez estatuan, e, destinoen e, inguruan dena zentralizatua da, hau da e, administrazio zentralak e, Pariseko e, eh, justizi ministeritzak hartzen ditu erabekiak, beraz nahi izan ezkero, ez dago inungo arazorik e, kartzer aratzen e, urbilena, e, behintzat e, e, bizbairu kartzen urbinetan. Beraz, e, Eh, guk espero dugu, espero dugu azken finean uh, bukatzea legezkanpoko egoera hori eta ba, oso oso oso gundauden eh, hainbat preso hauek, naiz eta urteak eta urteak iraunten duen, baina beti uh, garaia da hori bukatzeko. Aukera duzu ez zuek, epaile zonbaitzuekine itzegiteko, uh, ez ofizialki azken finean, hor, badira, jajera aldaketa zonbaitzun? Jarrera aldaketak eh, onartzen dute, ez dela, ez dela normala nola, ez bos nahi dut eh, argi eta garbi eh, arazoak daude familientzat nola ez, baina baita ere defentsaren zat, abokatu entzat defentsak egiteko egoera hori jasanezina da, beraz hori onartua da. Baina gero hori baino gehiago betikoa da, ez dute guk ditugun, aurran ditugun pertsunak ez dute horiek erabaki hartzen. Maritxu Paulus Basurko, beraz, eh, hau dugu eh, informazioa eta segitzekoa, beraz, eh, elegitea ere pausatuko baitu zue, do pausatua duzue, eta beraz, erramezala, eh, hartuak izan ez direnak aipatzen nituen, hogei presoak jasote orain arteko egoera berean segituko dutela dioen gutuna espanyol lurraldean direnak, emilesker gurenekin egonik goizontana zuei, milesker. Milesker, bai. Eta sortziak eta berrogeita mar, dira goizberin, musikari leko, orain? Eh? Fred, berrogeti itza usten eh, diogu eta orkesten nauku bikote bat, Slifon Moods taldea, agian, ezagutzen duzie, agian Agian ez. is so strong it smells like decent bacon Kevin's getting footloose on the overspill under the piss station two pints destroyer on the cobbled floor Egun entzuleak eh, gaur Inglaterra eramaten saituztet Slifford Modes bikotearen lan berriaren sagutxera outside the published off they don't mind said the to the leg